أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم wala taqulu ala allahi illa alhaq enyi ahlul kitab msipetuke mipaka katika dini zenu na msiseme kwa Allah isipokuwa kweli msiseme urongo semeni kweli innamal masihu isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum minhu hakuna vingine masih Isa ibn Maryam ni mtume wa Allah na ni kalima lake neno lake amelitia kwa Maryam na ni roho kutokana na yeye kama roho za wanadamu wengine faaminu billahi wa rusuli muaminini Allah na mitume wake wala taqulu thalatha msiseme kwamba waungu ni watatu innama Allahu ilahun wahid hakuna vingine Allah ni Mola mmoja peke yake subhanahu an yakuna lahu walad kutakasika ni kwake kuwa ana mtoto lahu ma fi samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwakataza manasara na mayahudi katika itikadi zao hizo Isa ibn Maryam ni mtume wa Allah si mtoto wa Allah kwa hiyo Allah anawaambia muaminini Allah na mitume wake msiseme kwamba waungu ni watatu Allah ni mmoja peke yake innama Allahu ilahun wahid Allah ni Mola mmoja peke yake la sharika la ndugu zangu waislam Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea ukafiri wa hawa faqala ta'ala laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wama min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim wamekufuru wale waliosema kwamba Allah ni watatu katika waungu watatu wamekufuru hao laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wama min ilahin illa ilahun wahid hakuna mola isipokuwa ni mola mmoja tu hakuna wawili wala watatu inma allah ilahun wahid wa illam yantahu amma yaqulun wasipokoma na kuacha maneno haya wanayosema la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim itawapata wale waliokufuru katika wao adhabu inayotia uchungu afala yatubuna ila Allah wayastaghfiruna kwa nini hawatubii kwa Allah wakamuomba msamaha Allah wallahu ghafurur rahim Allah ni mwingi wa kusamehe mwingi wa huruma Allah subhanahu wa ta'ala anasema mal masih ibn maryam illa rasul hakuwa masihi Isa ibn maryam isipokuwa ni mtume kad khalat min qablihi rusul wamepita nyuma yake mitume wengi wa ummuhu siddiqa mama yake ni mkweli sana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 kwamba Allah amejifanyia mtoto laqad jiitum shay'an idda nyinyi mmeleta jambo kubwa Allah anawaambia laqad jiitum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu watanshaqu al-ard watakhiru al-jibalu hadda anda da'u lirrahmani walada mbingu na ardhi zinakurubia kupasuka majabali yanakurubia kuanguka kwa nyinyi manasara kudai kwamba Allah amejifanyia mtoto wama yambaghi lirrahman an yattakhidha walada haitakikani kwa Allah kujifanyia mtoto matakhadha sahibatan wala walada Allah hajafanya mke wala mtoto hahitaji Allah hahitaji mke hahitaji mtoto haya ni mambo ya viumbe lakini yeye Allah ni muumbaji hahitaji chochote katika hivyo ndugu zangu waislamu kwa sababu hiyo ni haramu muislamu kushirikiana na makafiri kwa aina moja kwa jambo moja au jingine katika sherehe zao hizi za kikafiri ni haramu kwa kila muislamu kushirikiana na makafiri kwa njia moja au nyingine katika sherehe zao hizi za makafiri bali kuwapongeza ni haramu muislamu kuwapongeza makafiri haya hawa kwa urongo wao mkubwa huu waliomzulia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ana mtoto na mtoto ni Isa ni haramu muislamu kuwapongeza hawa يقول ابن القيم رحمه الله katika kitabu chake ahkamu ahli dhimma قال والتهنئه بشعائر الكفر المختصة به fahadha haramun kuwapongeza kupongeza kwa alama za ukafiri zinazohusu makafiri jambo hili ni haram bilittifaq wa itifaki ya maulama jambo hili la kuwapongeza hawa wakristo na kuambia eti happy new year au happy christmas au happy sijui nini ni haramu kwa muislamu pongezi hizo Ibn Qasim ittafaqa alulama maulama wamewafikiana kwamba pongezi hizo ni za haramu haifai muislamu kuwapongeza makafiri hawa kwa jambo hilo kubwa la urongo mkubwa waliomzulia Allah subhanahu wa ta'ala lakini ndugu zangu waislamu kwa masikitiko baadhi ya waislamu wanawapongeza makafiri hawa baadhi ya waislamu wajinga ni waislamu wajinga ndio wanaopongeza makafiri hawa wakati wanapata madhambi waislamu hao pamoja na ujinga wao huo wanapata madhambi kwa sababu hilo la upongezi wa jambo hili la haramu la kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin wala aqibatu lilmuttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu waislamu katika itikadi za ahli sunna wal jamaa ni alwala wal bara kila muislamu anatakiwa ajipambe na itikadi hii itikadi ya ahli sunna wal jamaa alwala walbara maana alwala ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kisha mtume wake kisha masahaba kisha waislamu wote kuwapenda na kupenda kila jambo analolipenda Allah subhanahu wa ta'ala hadha alwala amma albara ni kuwachukia wote wasiokuwa waislamu na kuchukia kila jambo analolichukia Allah subhanahu wa ta'ala hadha albara ndugu zangu waislamu itikadi hii ya al iko kati na kati baina almutasahilina walmutashaddidin kuna watu mutasahilin wanafanya wepesi jambo hili na kuruhusu waislamu wawapongeze makafiri katika e, sikukuu zao hizi au katika sherehe zao hizi za kikafiri hawa ni mutasahilin wamewakhalifu ahli waljamaa kwamba kuwapongeza ni haramu hawa mutasahilin wanawakhalifu ahli sunna wal jamaa na hawa hawana itikadi hii ya alwala wal bara na kuna mutashaddidin hawa wanaotia mkazo makhawarij hawa wanasema makafiri wauawe hata bila sababu yoyote ya kisheria wakionekana wauawe wadhulumiwe wapigwe hawa ni mutashaddidin ahlusunna waljamaa wako kati na kati baina almutasahilin walmutashaddidin itikadi ya ahlisunna waljamaa ni kutowapenda makafiri na kutoshirikiana na makafiri na kuwachukia makafiri na ukafiri wao hii ndio alwalau walbara inda ahli sunnati wal jamaa ambapo kila muislamu anatakiwa ajipambe na itikadi hii ndugu zangu waislamu tunatakiwa tujitahadhari na hawa mutasahilin lakini pia tutahadhari na hawa mutashaddidin wanaowadhulumu makafiri na pia ndugu zangu waislamu kila mmoja katika sisi asitoe hoja asitoe hoja kwamba ni watoto ndio walokwenda kushirikiana na makafiri asitoe hoja kwamba ni wanawake ndio waliokwenda kushirikiana na makafiri katika e, sherehe zao hizi sio yeye hii ni hoja ya kijinga ndugu zangu waislamu al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah anasema wa aswa'u an halan man arda ahlahu wa auladahu bima yuskhitu Allah ta'ala alayhi mtu muovu sana katika watu ni yule ambaye anarithisha familia yake anairidhisha familia yake mke wake na watoto wake kwa jambo ambalo linamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala wa aswa'un nasi halan man arda ahlahu wa auladahu bima yusqitu Allah ta'ala alayhi ndugu zangu waislam kila mmoja afunge mlango huo wa kuwaruhusu watoto wake na kuwaruhusu ahali zake wende kwende kushirikiana na makafiri hawa katika sherehe zao hizo za kikafiri kila mmoja katika sisi afunge mlango huo Sheikh Uthaymeen rahimahullah alipoambiwa kwamba hawa makafiri wanatupa pongezi katika idi zetu wanatupongeza katika idi zetu Eid Mubarak wanatuambia katika Eidul Fitri na al Adha makafiri wanatupongeza je sisi tunatakiwa pia tuwapongeze katika sherehe zao hizi za kikafiri Sheikh Uthaymeen akasema la lianna a'yadana shar'iyya wa a'da wa a'yadahum kufriyya idi zetu ni za kisheria sherehe zao ni za kikafiri la, la naruddu alaihim hatuwezi tukarudisha pongezi kwao lianna radda alaihim ni muwafaka ni kuwawafik na kuridhia ukafiri wao kuwapongeza kuwapongeza hawa makafiri na kurudisha pongezi zao kama wanavyotupongeza hii ni kuwawafiki katika ukafiri wao na pia ni kuridhia huo ukafiri wao wa kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala urongo huu mkubwa kwamba ana mtoto ndugu zangu waislamu waislamu sherehe hizi hazituhusu hazituhusu sherehe hizi za mwaka mpya za boxing day za Christmas hazituhusu, sio zetu, ndugu zangu Waislamu. Mzazi nyumbani anatakiwa afurahishe watoto wake, afurahishe familia yake katika siku nyingine, sio siku hizi. Hakuna siku za kupika chakula kizuri ukawafurahisha ndugu zako au jamaa zako au watoto wako na hali yako, isipokuwa siku ya Christmas. Mbona uwafurahishi leo siku ya Ijumaa? idul muslimin alidul usbu'i kwa nini wafurahisha watoto wako siku za Ijumaa unangojea siku ya Christmas unangojea siku ya Boxing Day unawafurahisha watoto la hasha ndugu zangu waislamu tujiepusheni tujiepusheni na kushirikiana na makafiri katika sherehe zao zozote sio hizi pekee bali sherehe zozote ni haramu muislamu anapata madhambi tuweni na aqida hii alwala walbara kila mmoja wetu ajipambe na itikadi hii alwala walbara kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kisha mtume wake kisha masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim kisha waumini wote kuwapenda na pia kuwachukia kila asiyekuwa muislamu ni kumchukia na ni haramu kumpenda la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum Allah sema hutamkuta mtu hutawapata watu ambao wanampenda Allah na mtume wake wanawapenda wale wanaompinga Allah na mtume wake hata kama ni, ni watoto wao hata kama ni baba zao hata kama ni watoto wao hata kama ni ndugu zao hata kama ni jamaa zao ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu kwa hiyo ni haramu muislamu yoyote kumpenda kafiri yoyote yoyote vivyote alivyo ni haramu muislamu anapata madhambi akimpenda kafiri huyo nasallu maula subhanahu wa ta'ala biasma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi